Ćwiczenia. Przetłumacz zdania z języka polskiego na język niemiecki. Po sygnale usłyszysz poprawną wersję. Minutę temu miałem wypadek. Vor einer Minute hatte ich einen Unfall. Nikt nie jest ranny. Niemand ist verletzt. Samochód jest uszkodzony. Das Auto ist beschädigt. Nie ma benzyny. Das Benzin ist alle. Złapałem gumę. Ich hatte eine Reifenpanne. Nie mogę uruchomić silnika. Ich kann den Motor nicht starten. Hamulce są zepsute. Die Bremse ist kaputt. Nie mogę wrzucić biegu. Ich kann den Motor nicht starten. Gdzie jest najbliższy warsztat? Wo ist die nächste Werkstatt?